la la la la Urtiak jin eta bihikatzen bata bestia nodari Urtiak jin eta bihikatzen bata bestia nordari I pizturik xuberia eki begia beilari I pizturik xuberia eki begia eskernegia, eskuinargia, jauzi aitzina dantzari. Doble zutzuli, eskiak utzi, pikazungu asuari. Izaren hautsa zuha malura, gaudenen bizi emaile. Izaren hautsa zuha malura, gaudenen bizi emaile. Argizagia eta ekia zure bihauren Argizagia eta ekia zure bihauren txortzaile argizagia eta ekia zure bihauren hauren Esken egia, eskin jauzi aitzina dantzari. Doblez utzuli, eskiak utzi, pikatzen gula suiari. Goren goreni, gure izara, suri gori argizale. Goren goreni, gure izara, suri gori argizale. Ekiaga gaie günen egile, züden boraren jakile. Ekia gaie günen egile, züden boraren jakile. Eşken egia, eşkün argia, jauzi etzin adantzari. pika süngüya şüyari. Behera penaren aldia da, gora da gonguziari Beherapenaren aldia da gora da gongusiari Ingüru ingüru urtaruak egunak zordu gaiari Ingüru ingüru urtaruak egunak zordu gaiari Esken egia, jauzi aitzina dantzari Doblez utzuni, eskiak utzi,